Numeako akordioak mila behatziun eta larrogeita emezortzian izenpetu zituzten frantziarekin independentistek. Duela hiru haste, USTK eus nikatu independentistak bilanezko egin zaukun deskolonizazio prozesuaz, salatu du ere boska zerrendak ez direla susenak, hots frantziak zenbakiak trafikatzen dituela. FLNKS, alderdi independentistako kideak hemen ziren Zer zion eta zer dion boska zerrendetaz galdegin diogu Mikael Forrest, FLNKS-eko kampo ahimanetarako idazkariadi. Sur le sujet de liste électorale, ce que je peux relever, c'est que depuis mars 2014, l'ONU a déployé 5 missions sur notre territoire. Boska zerrendetaz errandezaketan ada 2008-ko martxotik nazio batuen erakundeak euh, bost misu igorri dituela gure lurraldera, eta horien emaitzek agerian usten dute kanakiaren independentzia politikoa beti posible dela. Toujours d'actualité. Jonen martxuan, Mikael Forestek errandauku frantziarekin akordio bat lortu dutela independentistek, kanakiar guziek boska dezaten. Euh, L'accord il date de mars 2018. Donc mars 2018, il y a eu un 2018ko martxokoa da frantziarekin dugun akordioa eta hortan kanakiar guziak automatikoki boska zerrenetan asertzen dira eta guk lan egin dugu kontsultak unkitzen duen populuak boska dezan. Pour faire en sorte justement que l'ensemble du peuple concerné par la consultation puisse être inscrite et puisse faire leur devoir de citoyen. Ezak gehiengoa lortzen balu, beste bi erreferendum balitazkela azaldu dauku FLNKS-eko kideak, bat 2008an eta baia nagusi baledi azaroaren alauean, estatu berriaren sortzeko garaia galdegin lezakete nazio batuek kudeaturik frantziaren partaidetzarekin.